Maiatzak zortzi gaur osteguna data hau berri hon albistekia duzue berriozar erratiaren albiste eman kezuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi txusa garzia karmonekin, arte eskolako historia irakaslearekin sola zaldia. Berriozarko lehen argazki gintza astearen baitan antolaturiko sola saldi honetan, hogeita marbat bat interesunek parte hartu zuten, horretan txusa garziak argazki gintzak artearekin duen erlazioa zuen bere interbentzio laguntzeko korronatik kronologikoki antolaturiko hainbat artisten argazkiak erakutsi zituen. Solasaldia bukatzean, Txusa Garziarekin negoterik izan genuen, urtxe bere esanak. La charla debate ha consistido en ver la fotografía, sus relaciones con el arte, desde que comenzó hasta ahora mismo. Entonces, las influencias que ha habido de, de la pintura sobre la fotografía, de la fotografía sobre la pintura. y de cómo ahora mismo la fotografía es una opción más para hacer arte que se combina con todas las demás posibles. Eta aurre eskolako behin behineko zerrendak kaleratu dira, dagoeneko. Eta berriozarko udala aurre eskolako behin behineko zerrendak ikusteko, xabi, irubebikoitz.berriozar.es edo eguzkiplaza.net web horriak kontsultatu ditzazkegu. Aurten ikastetxe bakutzeko ikaspostu utxien kopurua eta elkartzako modalitatea aldatu alko dira familien eskaeraren eta plankintzaren arabera. Eta aurreskola utzi gabe, finantziazio murrizketa aurrean UPNek aurreskolen pai eredua txertatzea proposatu du. Berriozarko UPNek kaleratutako boletinean irakur zitekenez, eurak bultzaturiko finantziazio murrizketei aurreiteko, UPNek urtsintxa aurreskolan pai eredua txertatzea proposatzen du, boletinean ere aurreskolari begira gobernu batzordearen lanak kritikatzen da, Kritikak zabaldu eta gazteria bera jo puntuan hartu dute upen hauek parte hartzetik ekindako politikak kritikatzen dituzte baita prebentzioa transbertsialki egitea ere.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 Javi Zurieta ez da eskarabajosen e, eh, kontzertua. Berriozarko bizilaguna den Javi Izurietak kontzertua emango du eskarabajos izeneko musika taldeaz lagundurik kontzertua larun bat honetan gabeko bederatzetan musika eskolako entzunaretoan ikusgai izango dugu. Sarrerak zazpi eurotan eskura daitezke garaiz erosizkero kontzertu egunean ordea bederatzi euro pagatu barko dira. Sarrera eskutartean izanik kontzertua ikusi eta barran trago bat hartzeko esku eskumena izango dute bertaratutakoak. Eta goma gaineko lau bider lauko sokatira txapelketa urrengo larun batean hasiko da jasp. Larun bat honetan maiatzaren amarrean, Nafarrako lauko sokatira txapelketari hasiera emango zaio jauntxaratzen berriozarko taldeak kategoria guztietan parte hartuko dute. Horten guarekin bederatzi jokatuko da Nafarroan lau bider lauko txapelketa. Kirolen atala utzi gabe garazi mendiari helduko diogu. Igandearekin mendien lagunek urkiaga mendiskara abiatuko dira bertatik mila berrunta medretzi metro dituen okoro gailorrera iotzeko. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gorko iragarpenak garazi? Goizean, goiz zerua partez, odeitxua edo oso odeitxua egongo dela dio gorko iragarpenak, gainentzeko orduetan xabi odei gutxirekin orokorrean, Aize ula eta eltakorre biliko da gaur ripar ekialdekoa eta ahul bizia atxaldean temperaturei daukionez, maksimoak gutxi egoko dira. biltzen da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza ari erratianen sintonian fmkoion.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.